Eran bezala negoziak eta luziak eta gogorrak izanen dia. Lehen lehenik, sozaldetik, Inglaterraren partia, Europak galduko du eta ehuneko bostez tipituko da budjeta. Bestalde, Inglaterako laboiek galduko du tie Europako laguntzak eta horregatik laboantza tipia lanjer handian da. Funtsian, Jadanik, badi urtean dana bat, etxalte tipiak desagertzen aidiela, egitura handian sortzeko eta europatik partitiek hoi indartu behar luke, hasteko hoi uste du Mikel Iribaren Konfederazion Peizaneko ordezkaiak. Han gaur egun gelitzen dira gutxi gora, gora behera behar mila kobat eh, etxalde, eh, frantzialdean uh, eman dezaun uh, lau bosteun mila gelitzen delerarik eta Inglaterrako berreun mila otan eh, asko badira uh, biziki gotorak eta gehien bat biziki bere ba ardi askuntzan, uh, kanpoan arazten den ardi eta merke egiten dituzten ardi aragiko horietan, zerealkietan eta betegabakian Aldean, bada ere e Frantzian ikusten den bezala. Zuzenki saltzen den e, laborantza, etxe ekoizilean laborantza hori, biologikoaren laborantza hori. Hau bertza batetik hasten ari da, ahalduen bezala, agapatuz e, lekua bestearen erdian. Gu eskualdeko laboantzaren zat, hiu arrenkioa nausi ikusten dutu. Ardi salian, bereziki aragian merkatie galtzen ahaluke Europak, Inglaterra junen delakoz bere leheneko kolonietarat, eranahi beita, Zelanda berria edoe Australiat. Bestalde, fruitu edo barazkiake, Marrok edo Turkian biltzen ahal lutuke eta arduaen merkatiae galtzen ahal leite.